kiel eblas ectormi ancau sub bruo. Lauta musico sur la tendeio au roncado de la partnero genas ce ectormo, cae tio vere povas causi malbon humoron. Orel stopiletoi helpas en tiai situazioi, clare, set cio ancorao. Post sur metode dorm vestajo, el salto de la lumo, il rado alla lito, la lando de la sonjo i neplu estas mal proxima. Se aperas genai bruagioi, bruajoi, tiam tamen rapide forfugias riposo cae sonjoi. Cial tio estas tiel? Ca ciel onis in agordu cun somerai festoi au cun roncantai familianoi? dependas compreneble de tio, ciai bruagioi tio estas, diras faculino el colonio. Principe bruo dum dormo povas conduci al pli rapida cor batado cae pli rapida i curentoi. Pro tio bruo povas facile vecin in giuste en la ectorma faso, diras la curacistino quio esploras pri dormo cae mensa productivo. Gravas lau sci, ciù la bruaggio esa staure audebla au chu ne regule. Tic ta canta horlogio, au roncado exemple, estas pli genai o la mugiado de climatisa installaggio. Kai crome la tiel nomata son prema mesur nivelo ludas rolon gi mesuras la intensetzon de la bruajo. Estas decide kiom contrastas la bruajo alla circaua bruo. Ju pli lauta estas nia medio, des pli forte ni perceptas novan genan bruajon. Gravas ancao kiel subite aperas bruajo. Ce surprisae sonajoi, homoi vecigas pli facile, olce tiai, kiwi mal rapide pli lautigas. Pretertio, bruajo laula faculino efficas tamen tre individue. Ia montras studajo pri trafica bruo, che ce sestec quin decibeloi prescau ciui vecigias, Ciu tamen estas tre lazza, tiu povas ectormi ancauen pli lautai circauagioi, si diras. Oni ja ancau conas tion, che quelcae geiunuloi ectormas iam nocte en la discoteco, quancam tie regas necredebla brua situazio. Lau alia faculo della Tecnica Universitato en munceno, ancau la persona sinteno ludas grandan rolon. Pri certa gena bruo, homo povas reagi tutte malsame, depende de tio, ciel tia homo priujas tiun dolorigan genajon, diras la professoro. Ciel ficcian exemplon citas la stres esploristo patron, ciu en la giardeno dormetadas, malgrau ludantai infanoi. La patro cun ligas la infanan bruon, ciel positivan son bildon en sian dormon char tio signalas alli, li cio estas en ordo. Ali flanke la psico povas nuligi ion, kiu havas negativan sintenon alla bruo, cae alla homoi kiui causas gin, tiu focusigas sian attenton pritio, diras la esploristo. Tiel perceptigas bruajoi ec pli forte. En ciu caso, bruo, dum dormo, povas esti toxa fenomeno, kiu estas damaja por la sano, kai precipe por la cor sango circula sistemo. Trafitoi povas tracti la bruon ce ectormo divers maniere. Ce ectormo divers maniere. Gravas pasa mal La faculo recomendas por tio spir exerzon enspiru sep foie sin seque mal rapide, cae, volonte ancau cun bruo tra la lipoi, de nove elspiru. Tio malaltigas la sango premon. Oni povas ancau provi mildigi la son impreson por simem. Tio povas ocasi helpe de orel stopiletoi, set tio povas ancau signifi che oni fermas fenestroin cae pordoin. Ancau musico cae aud libroi estas taugai helpantoi por ectormi, char ili estas malstrecai cae for directas la attenton. Oni ancau evitu malbonan dorm higienon. La lito servu nur por dormi, cae ne ancau por mangi cae por specti televidon. Recte antaula ectormo oni prefere resignu pris porto, cae oni ne consumu abundain pladoin. Crome, oni evitu bluan lumon. La lasta cafo estu trincita proximumes es horoin antaula en litigio. Ancau alcoholo, antau ectormo, ne estas bona ideo. Gia la cigas, sed gi ancau causas pli fruan, cae pli oftan vecigion dum la nocto.